บุกทูแปดสิบห้า e i คำถาม อดีตการหนึ่ง questions past tense one questions past tense one คุณดื่มไปมากแค่ไหนแล้ว How much did you drink? How much did you drink? คุณทำงานไปมากแค่ไหนแล้ว How much did you work? How much did you work? คุณเขียนไปมากแค่ไหนแล้ว How much did you write? How much did you write? คุณนอนหลับสบายไหม How did you sleep? How did you sleep? คุณสอบผ่านได้อย่างไร How did you pass the exam? How did you pass the exam? คุณหาทางพบได้อย่างไร How did you find the way? How did you find the way? คุณพูดกับใครมา Who did you speak to? Who did you speak to? คุณนัดกับใครมา With whom did you make an appointment? With whom did you make an appointment? คุณฉลองงานวันเกิดกับใครมา With whom did you celebrate your birthday? With whom did you celebrate your birthday? คุณไปอยู่ที่ไหนมา Where were you? Where were you? คุณเคยอยู่ที่ไหนมา Where did you live? Where did you live? คุณเคยทำงานที่ไหนมา Where did you work? Where did you work? คุณแนะนำอะไรไปแล้ว What did you suggest? What did you suggest? คุณทานอะไรมา What did you eat? What did you eat?